tukija katika maasiya uovu ambao ni mbaya kabisa na umezidi ubaya wote ni ubaya wa mtu kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala uovu wa mtu kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala Allah anasema ndani ya Qur'an inna ash-shirka la dhulmun adhim hakika ushirikina ni dhulma kubwa kabisa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala na ushirikina ni mtu kufadhanisha kiumbe sawa na Allah subhanahu wa ta'ala unategemea kiumbe namna namna unavyomtegemea Allah subhanahu wa ta'ala kwa hivyo shirki ni dhambi kubwa kabisa na shirki ni dhambi ambayo inaharibu wema wote Allah subhanahu wa ta'ala anamwambia Rasul sallallahu alaihi wasallama la in ashrakta la yahbatanna amaluk wala takunanna min alkhasirin lau utafanya ushirikina amali yako yote itaharibika amali yako yote itaharibika na utakuwa miongoni mwa wale ambao wamepata hasara hapa duniani hadi kesho akhira katika aya nyingine Allah anasema innahu man yushrik billah faqad harrama Allahu alayhi aljanna wa ma'wahu an-nar wama lidh-dhalimin min ansar hakika wale ambao wanamshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala Allah amewaharamishia janna na makazi yao ni moto wa jahannam na madhalimu hawana mwenye kuwanusuru kwa hivyo dhambi kubwa kabisa ni mtu kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala leo kuna baadhi ya ndugu zetu kwa masikitiko makubwa mtu anadai kwamba anaswali swala tano anatenda amali ya kheri lakini anategemea washirikina anategemea waganga anategemea majini na mashetani mambo yake hawezi kuyafanya ila kwa kutoa kafara kwa viumbe kama hawa kwa hivyo turudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala shida zetu zote tumwegemezea Allah subhanahu wa ta'ala masala ya mtu kuwa na fikra kwamba fulani atanidhuru atanifanyia kadha wa kadha fikra kama hiyo iondoe mtegemee Allah subhanahu wa ta'ala yeye ndio mwenye kuleta manfaa ndio ndio mwenye kuleta yale madhara ndio atazuia atakuletea kwa hivyo tumtegemee Allah subhanahu wa ta'ala fikra ya kwamba nimepata ndoto katika ndoto yangu nimemuona fulani ndiye pingamizi katika maisha yangu fulani ndiye ananikazia riski fikra kama hizo tuondoe hizo ni ndoto za kishetani ni ndoto ambazo hazina mwelekeo kwa sababu hivi leo shetani anajua kwamba fulani na fulani hawapatani sasa katika ndoto zenu wewe unalala unaona kwamba pingamizi katika maisha yangu ni huyu fulani eti mwezi jana nilimuota tena mwezi huu nimemuota bila shaka yeye ndiye pingamizi katika maisha yangu mnakutana naye barabarani unamchukia kabisa unamchukia kabisa kuna baadhi ya ndoto ambazo zina ukweli ndani yake na ni chache mno ama ndoto nyingi mara nyingi hazina ukweli ndani yake ndoto ambao ni wahi ni ndoto ya mitume kwa sababu mitume wanapopata ndoto ni wahi itokayo kwa Allah subhanahu wa ta'ala na kuna baadhi ya wajawema wanapata ndoto ndoto ambayo ina ukweli ndani yake